niečo na tomto svete funguje naozaj dokonale, tak sú to jednoznačne klebety. Presne tie klebety, ktoré sme moderne začali nazývať hoaxmi a minimálne jedna koluje o každom z nás a predsa sme náchylní, takmer všetci, uveriť pomaly všetkému, čo sa kde objaví, bez toho, že by sme sa aspoň trošku zastavili, zapochybovali nad tým, lebo aj preto je svet dnes taký, aký je že v ňom môžu, tak povediac, bez problémov fungovať plátky, ktoré to na klebetách majú postavené a častokrát uvádzať správu spôsobom povedal nám to zdroj blízky danej osobe. Môžete sa aj poskladať, ak chcete byť naozaj seriózni, lebo keď priletí čo i len jedna dobre vyskladaná klebeta, už sa toho blata nikdy nezbavíte. Svoje percenta ehm, tých tzv. bláznov na seba nabalí, a nie je to iba o súčasnom svete, ono to platí od nepamäti a bude zrejme aj o 100 alebo 300 rokov neskôr, pretože človek je len človek. No a keďže je zbytočné sa nad tým trápiť, otočíme stránku, tak ako ju obrátil aj čas v kalendári. No a v nasledujúcich dvoch hodinách si posedíme nad dátumom 8. december a jemu blízke dni pekný decembrový čas z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. Vítajte pri Potrolejke a dúfam, že ste sa nezabudli ešte boskávať. Čo sa stane, keď ju poboskám? Čo sa stane, keď ju poboskám? Cítim, že sa začervenám od vlasov až po nožkám. Zrazu je to celkom iné ako bosky hercov v kine. Možno preto, že je prvý a zda to má človek v krvi. Ktorý s chlapcom mi to uverí, ktorý s chlapcom mi to uverí. Čo sa stane, keď ju poboskám? Čo sa stane, keď ju poboskám? Cítim, že sa začervenám od vlasov až k ponožkám. Čo sa stane, keď ju poboskám? sa stane, keď ju pomoskám. Cítim, že sa začervenám od vlasov až k ponožkám. Veri chladné ako z vosku, pripravené k tomu bosku. Kam dať nos je trocha problém, ináč by to bolo dobré. Aj keď pred ich bytom u dverí, aj keď pred ich bytom u dverí. ju poboskám? Čo sa stane, keď ju poboskám? Cítim, že sa začervenám od vlasov až po nožkám. Pľúcam zrazu chýba kyslík, na čo asi teraz myslí? Vonia všetkým, čo je krásne, počkáme, kým svetlo zhasne. Vlások delí peru od pery, vlások delí peru od pery sa stane, keď ju povoskám? Čo sa stane, keď ju povoskám? Cítim, že sa začervenám od hlasu až k ponožkám. Je to pocit božský, keď na prvé bosky dievčatá raz No. Je to pocit božský, keď na prvé bosky dievčatá raz no. Je to pocit božský, keď nám prvé bosky, dievčatá nás poskytnú. No, tak sme si na tento božský pocit dovolili opäť zaspomínať nahrávkou, ktorá už má 45 rokov. Vznikla v štúdiách Československého rozhlasu v Bratislave. No a za sprievodu VV systému Vlada Valoviča nám ju opätovne pripomenul včerajší narodeninový oslávenec. Myslíme teraz na 7. december a 77. narodeniny Pala Hamela, ktorého sviatok každoročne práve v tomto momente môže byť na pretrase rodák z Bratislavy, spevák, skladateľ, gitarista, skutočná legenda slovenskej hudobnej scény, stále aktívna, nie je to len o pesničkách dobre odležaných, ako bola práve tá, ktorá nám doznela, pridáva k tomu stále nové a nové projekty a celkom zaujímavé. Už v roku 1963, to mal tých 15 rokov, spolu zakladal kapelu Prúdy. Vtedy to bolo pod názvom The Jets, no a na Prúdy sa premenovali potom po pár týždňoch. Začali s prevzatými pesničkami, ale čo skoro začali ponúkať už aj svoj vlastný pôvodný repertoár. Prvú vlastnú pesničku, ktorú zložil pod názvom Spievam si pieseň, ponúkol v roku 1965 pred 60 rokmi a o 3 roky neskôr točili prúdy prvý album Zvonte zvonky. Na začiatku 70 rokov, keď sa už objavoval aj na mnohých festivaloch, nielen doma, ale aj v zahraničí, tak si aj celkom slušne zacestoval Rio de Janeiro, Viña del Mar, Mexiko, v 73. potom ponúkol tiež jeden z unikátnych albumov Šľahačkovú princeznu a spolu s Marianom Vargom a Radimom Hladíkom vydali v 76. aj album na druhom programe Sna, za ktorý dostali tiež Bielu vranu, čo bol vtedy hudobný počin roka, sme takto odmeňovaní. No a 8. októbra 1977 mal na bratislavskej novej scéne premiéru muzikál Siráno z predmestia, kde spolu s Marianom Vargom skladali muziku, texty písal Kamil Peteraj s Janom Štraserom, Uvedenie muzikálu sa tiež stalo kultúrnou udalosťou roka. No a potom došlo aj na zbierku lírových ocenení. Je zaujímavé, že hoci sa na festivale objavil niekoľkokrát aj ako sám interpret, tak e, to najvyššie ocenenie mu vyspievali iní, hlavne Marika Gombitová so študentskou láskou v 78. ale prišli aj jeho projekty, tie ďalšie Fausta Margarety dnes už viem, divadielka v tráve, čierna ovca, biela vrana. Aj čas Malin, ktorý bol Bčkom tohto singla. Paradoxné je, že hoci ide o pesničku, ktorá naznačuje aj albumový profil, tak na tomto albume sa neobjavila ani tento titul, Prvý bosk, oba textované Borisom Filanom, tým druhým najčastejším spolupracovníkom v 70. -80 rokoch bol Kamil Peteraj a s týmto tandemom textárov to sa to teda skladal repertoár, ale zase na druhej strane musíte tiež mať dar, že ste charizmatický a dokážete pritiahnuť pozornosť a Palkovi Hamelovi sa to určite darilo a darí dodnes. Takto majú vyzerať osobnosti a aj teda autory, ktorí vedia prísť z času na čas s chytľavou to záležitosťou a aj keď to nemusí, tzv. hudobných fajnšmekrov vždy natchnúť. tak e, pesničky sú notoricky známe a v jeho repertoári ich tiež nájdeme dosť. Dnes to ale na ňom stáť nebude, pretože si to dovolíme vyskladať inými. Pokiaľ ide o jubileum, skôr také výročie, 35. To sa týka odchodu textárskej veličiny Iva Fischera a že sa mu teda tiež podarilo napísať zaujímavé práce, tak to si pripomenieme v tej záverečnej polhodinke. Predtým sa budeme venovať inému oslávencovi zo 7. decembra. Už 53. narodeniny si pripomenula Dara Rollins. My si ju pripomenieme ako Darinku Rollinsovú a posedíme si nad jej albumovou dvojkou a prvou LP platňou, ktorú ponúklo vydavateľstvo Suprafon. No a čo sa týka trikolóry, tak dnes to bude o mene, ktoré máme aktuálne v kalendári, pretože si to spájame práve s 8. decembrovým dňom, to znamená s časom premiéry aktuálnej petrolejky. 342. deň tohto roka je o Marínach, čo je meno latinského pôvodu, významovo ide o morskú to osobu a keďže sa dostala aj do pesničiek, tak si tri pripomenieme inak v Českej republike je to o Kvietoslave, tiež majiteľke ženského krstného mena, v tomto prípade slovanského pôvodu a e, vzniklo to prekladom latinského mena Flóra, skrátená verzia, ktorá je dnes už považovaná za samostatné meno, tak to je práve Kvieta. V Arábii majú deň za odstránenie negramotnosti, ťažko sa to bude dosahovať aj v budúcnosti, no a Sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie, tak to je tiež niečo, čo určitá časť bude dnes riešiť. Tých udalostí veľa nemáme na pretras, ale kým sa dostaneme, dopracujeme, poďme za dnešným hudobným oslávencom, ktorého životné jubileum 80 sme si pripomenuli presne pred rokom. Narodil sa v Prahe v roku 1944 a stal sa aj spevákom a producentom, študoval herectvo, aj spievanie na Pražskom konzervatóriu a či sa mu niečo teda podarilo v tomto smere zdokonaliť, to si pripomenieme v singliku z roku 1977 by mal byť. Sám si to zhudobnil, text dodal Mirek Černý, a pesničke, ktorá odznela aj na Dečínskej kotve v tom 77. po 77-ročnom Palkovi Hamelovi, tam to aj celkom pasuje, tak táto pesnička dostala názov Dej se, co dej, prichádza Milan Drobný. Říkala si, stačí kytka růží, oholit a můžeš přijít k nám, přesto se mi najednou dech kůží Když do schodu klopítám, slova první věty znovu skládám. Všechno příliš těžké zdá se mi, jak se s touhle rolí vypořádám, když se bojím přízemí lidostem a říchům. Přísahám, že víckrát nechci lhát, toužím prožít příští léta v tichu. Ale jak vždyť mám tě rád, najednou své kroky neukázím, srdce mi jak Big Ben burácí. Možná, že se v druhém patře zblázním, nebo růže postrácím. Určitě to spletu. Už vidím. No jo, ale teď už se nedá nic dělat. Už jsem koupil tu kytku přece. Hm. Tíživý strach ve mně vzrůstá. Kéž bych raději byl doma zůstal. Slova první věty v hlavě střádám, třetím patrem v vrávorám každý schod, na který nohu vkládám, podobá se závorám, žádná rada přátel nepomáhá. A co když mě vaši vyhoděj, zazvoním, teď nemám, proč bych vál, a pak už se děj, co děj. A opäť problémy partnerské. No, orchester Václava Hybša v tomto prípade aktívnym, čo sa týka Milana Drobného, tiež začal veľmi skoro, mal 16, keď sa zúčastnil už prvých súťaží, okrem iného aj tej, ktorá dostala názov Hledáme nové talenty a po nej mu dirigent Karel Krautgartner ponúkol účinkovanie v jeho orchestri rozhlasovom. V 62. potom získal prvý angažmán v kaviarni Vltava, kde sa stretol aj s Karlom Gotom a obaja potom v 63. vo februári nastúpili do divadla Semafor. On si potom odslúžil vojenskú službu a do Semaforu sa v 65. roku vrátil. Spolu s Jiřím Grossmanom a Jiřím Brabcom zakladali Country Beat a taký prvý veľký hit to bola písnička pro kočku, autorskej dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý. Aj skladba Kytky se smály je zo semaforskej éry a z hry Zuzana není pro nikoho doma. Potom začal točiť s orchestrom Karla Vlacha. V 69. odišiel zo semaforu, založil si kapelu New Force a v 71. ponúkol prvú LP platňu Najdu klíč a vejdu branou a vystupoval tiež nielen doma, ale aj v zahraničí, spieval na mnohých festivaloch a začal sa venovať aj skladateľskej činnosti, v tomto prípade možno najvýraznejším titulom Šálek šípkového čaje, bronzová líra za ňu bola pre Aleša Ulma, ktorý sa stal interpretom no a Milan Drobný ten v 94. dostal tiež platinovú platňu vydavateľstva Suprafon za 2 milióny predaných nosičov, pozor, predaných, nebolo to o streamovacích službách, kde si niekto klikne a prepočuje bez poplatku. Na jeho konte by malo byť viac ako 10 albumov a z času na časy pri príležitosti životného jubilea vydavateľstvo Suprafon na ňo tiež e, zaspomína. malé vlastnú umeleckú agentúru, ktorá zastupovala spevákov a hercov. Či je to ešte aj dnes aktívne, tak e, to aktuálny zdroj nedodáva. Čo my dodáme, to sú teda tie udalosti, ktoré nám dnešný dátum v čase premiéry v 8. december ponúka. A nie je toho veľa, aj keď vyčnem a predovšetkým teda, pokiaľ ide o hudobný svet, situácia z roku 1980, keď Mark David Chapman otočil zbraň smerom k legende menom John Lennon. Už je to 45 rokov, od tohto smutného okamihu, ale sú tam aj ďalšie momenty. František Palacký, František Ríger ešte v roku 1870 boli na čele skupiny českých politikov a odovzdávali vtedy protest proti národnostnému útlaku v Rakúsko-Uhorsku. Všetci sme nejakým spôsobom utlačení z jednej alebo z druhej strany. V rámci druhej svetovej vojny v roku 1941 sa tu vyhlasovali tiež určité vyjadrenia. Spojené štáty, Čína a Holandsko napríklad vyhlásili vojnu Japonsku po útoku na Pearl Harbor a Japonsko tiež napadlo britskú kolóniu s názvom Hongkong. V roku 1987 Ronald Reagan a Michail Gorbačov podpísali vo Washingtone zmluvu o jadrových zbraniach stredného doletu a dodnes je to o stretávaní najvyšších predstaviteľov týchto štátov a podpisuje sa všeličo a potom sa všeličo zase nedodržiava a my maličky si myslíme, že keď niečo povieme, <laughs> že oni si povedia, joj, máte pravdu, my to musíme inak urobiť. V 1991 došlo na stretnutie ruských, ukrajinských a bieloruských predstaviteľov, ktorí sa dohodli ešte, dokázali sa na vytvorení novej organizácie, bolo to spoločenstvo nezávislých štátov. No a keď sa prehúpneme teda cez hranicu 20. a 21. storočia, rok 2004 bol o tzv. oranžovej revolúcii. Ukrajinská opozícia vtedy ukončila protesty na námestí nezávislosti v Kieve aj v ďalších mestách a zrušila blokády vládnych budov. Nasledovali tiež veľmi smutné momenty a dodnes sa konajú na týchto miestach. No a čo sa týka roku 2013, aby sme skončili aspoň niečím pozitívnym, aj keď mrazivým, tak e, americká heavy metalová kapela Metallica odohrala v tento deň koncert v Antarktíde a stala sa tak prvou hudobnou kapelou, ktorá vystúpila na všetkých siedmých kontinentoch. Je to možno nasledovanie hodné, ale neviem, či im tam niekto zatlieskal, okrem tých, ktorí tam rozkladali aparatúru, možno nejaké tučniaky, ak sa tam nachádzali e, v tom čase, ale inak je to len o tom, aby boli v niečom prví a blázniví a bláznivé by to mohlo byť aj pri našom obzeraní sa späť v čase za tvorbou napríklad Igora Bázlika, ktorého narodeniny si rok čo rok môžeme pripomínať 5. decembra od 41. roku, keď sa stalo tu v Banskej Bystrici. No už bez neho, pretože nás opustil 18. novembra roku 2023. Bol hudobným skladateľom, aj koncertným klaviristom a dirigentom. No a v roku 1978 odprevádzal na Bratislavskú líru Janu Kocianovú s Tomášom Janovicom, pre ňu zložili bláznivú pesničku s veľkým B no a ona ju potom za sprievodu skupiny Prognóza mala možnosť zaznamenať práve v tejto verzii. bláznivý, aj keď druhý nie sú. bude navždy našou, našou speváčkou, dá sa povedať, že nevýdanej kvality, pretože dokázala siahnuť po repertoári a žánroch rôznorodých a vždy to bola ona a vždy to bolo kvalitné. Aj táto spolupráca sa vydarila, singlík obsahoval ešte samozrejme jednu pesničku. Helena Blehárová išla na bratislavskú líru s túžením aj táto pesnička sa zaradila medzi tie, ktoré tam skončili v tzv. poli porazených, pretože víťazstvo pripadlo dnes už spomínanému to dielu Študentská láska v podaní Mariky Gombitovej, čiže pesničke Pala Hamela a Kamila Peteraja. Aj preto rok neskôr význanie napokon nezvíťazilo, aby to náhodou nebolo o tom, že tam každý rok bude vyhrávať tá istá interpretka, no tak musela skončiť na druhom mieste a potom to víťazstvo za titul šaty z šátku padlo do lona, doslova do písmena Leškovi Semelkovi. V tom 80, 78 eh, sa udiali aj iné veci, ktoré môže byť, že dodnes patria medzi záležitosti, s ktorými sa aj ťažko vyrovnáva, pretože v Sovietskom zveze vtedy eh, vypustili do vesmíru loď Sojus 28, s posádkou, ktorej členom bol aj československý občan Vladimír Remek, kozmonaut výskumník. No, keby letel do vesmíru s americkým kozmonautom, to by bolo radosti, ale so sovietským, tak <laughs> to sa veľmi ťažko po rokoch pripomína. No, ale čo sa horšie stalo, tak v toho 2. marca nebol ani večerníček. To bola pre nás tragédia podstatne väčšia. Čo sa ešte dá spomenúť v prípade Igora Bázlika? On písal muziku a pesničky aj pre iných interpretov, takže keby sme siahli po Marcele Lajferovej, Zore Kolínskej, Tatiane Hubinskej, je tam Ivan Krajíček, Karol Duchoň, Peter Stašák, aj Marika Gombitová, Helena Blehárová, Eva Kostolániová a mnohí, mnohí, mnohí ďalší, tak vždy by to bola celkom zaujímavá voľba. Zmaturoval v Banskej Bystrici v 58. vtedy ešte na 11-ročnej strednej škole potom odišiel na konzervatórium do Bratislavy a po úspešnom absolvovaní nastúpil na Vysokú školu muzických umení, ktorú ukončil v roku 1966, to mal 25 rokov a ako absolvent sa stal aj hudobným redaktorom Československého rozhlasu, neskôr tam pôsobil ako hudobný režisér a od 79. to bolo o tzv. slobodnom povolaní ako hudobný skladateľ, dirigent, hráč na klávesové nástroje a tiež pedagóg hudobno-dramatického odboru konzervatória v Bratislave. Stal sa autorom približne 2000 skladieb, sú tam aj nejaké opery, muzikály, ale približne 600 tanečných piesní a tiež množstvo scénickej hudby k činohrám, rozhlasovým, televíznym hrám alebo hudba k filmom a skomponoval aj nejaké tie zborové skladby, upravoval ľudové piesne a sú tu aj pesničky pre deti, ktoré by sa dali pospomínať. Inak z bratislavskej líry to bola aj cena publika za farebný sen, ktorý spievala Eva Kostolániová a tiež to bola v 77. roku strieborná cena za pieseň z obloka. Tam interpretkou, dnes už asi zabudnutá Marika Klesniaková. No a čo sa týka hudby alebo filmu, ktorý si môžeme s muzikou spojiť, tak možno ten Polepetko z roku 1986 by mohol byť takým známejším titulom, kde si Polepetka zahral eh, Miro Noga a Jana Naďová, ktorá sa stala predtým Arabelou, tak tu bola princeznou Pletanou. Niekedy sa to môže aj opačne stať. Najskôr ste Pletana, potom ste Arabela. V jej prípade zafungovala Arabela zhruba o tých 6 rokov skôr. No, čo by mohlo zafungovať v nasledujúcich chvíľkach, tak to by mohla byť spomienka na Mirka Dudáčka, lebo aj ten nám žiaľ už teda nezaspieva nič, keďže nás opustil vo februári. A to už boli to bol rok 2024, e, čiže minulý rok. No a my si môžeme povedať toľko, že ako pražský rodák, spevák a gitarista v 68. prišiel do skupiny George and Beethovens Petra Nováka, kde nahradil Zdenka Juračku a keď sa v 73. kapela rozpadla, tak prešiel do kardinálov Zdenka Mertu a spieval s Petrou Černockou. V 77. potom zakladal s Janom Obermajerom, bývalým spoluhráčom z kapely George and Beethoven's softrockovú skupinu Mody a začali mu vychádzať aj samostatné nahrávky. Jedna z nich, tu si teraz pripomenieme, tak e, to je single, ktorý bol ponúknutý v roku 1979. Textárom sa stal Michal Bukovič, ktorý si tiež posedel nad melódiou Stevieho B, pričom podobne tak činil v tomto období aj Pavel Žák, ten písal pre Marušku Rotrovú text s názvom Štestí. No a Michal Bukovič zase napísal slova do piesne, ktorú my evidujeme pod názvom Taky s podtitulom Mám život rád. No a tu je interpretom práve Miroslav Dudáček. Dudáček. svěží. Nejsi v potěku, chápeš, o co běží. Setkání s nezdarem a se smulou snadno pomíš, když je pod nulou a máš se k světu zimě k jaru i k létu. Tvým snům se daří, jak v lednu, tak v září a já ti rozumím. Taky poslepu snídal kávu se solí. Taky chodím sám pozdě spát.

se nedám zvést. Ať dál se klikatí, někam to dály, kde se náhle sešli dva, co se dávno hledali. A tak jsme se našli tam, oči ledem a já ti rozumím. Taky do knížek letím zůru nohama, poznali premiérovo pesničku v podaní Mirka Dudáčka za sprievodu kapely Labyrint Pavla Forštá. No, nemal to jednoduché v živote. Mamina mu zomrela, keď mal 6 mesiacov a ocino, keď mal 14 rokov. Jeho o rok starší nevlastný brat ten putoval k svojej mamine a Mirek do detského domova, kde žil potom až do svojej 19 Vyučil sa za truhlára No a ešte ako amatér mal kapelu, ktorá mala názov Alarm, potom hral na gitaru v skupine P67 a potom prišla tá ponuka od Petra Nováka, aby nastúpil do skupiny George and Beethovens. No a neskôr to tiež bolo celkom také no zákruty sa objavili v jeho živote a keď si pohneval teda vydavateľa v Pantone, tam mu vyšiel aj album Malý veľký muž na sklonku 70 rokov a držal nad ním ochrannú ruku Aleš Zigmund, ale krátko potom, keď začal pripravovať druhý album, bol Mirek údajne slávou opitý. Z Aleša si vystrelil a tým sa jeho kariéra pri vydavateľstve skončila. No, tak nakoniec išiel spievať s Marcelou Holanovou na rok a pol do Polska tam za ním potom prišiel František Janeček, ponúkol mu angažmán v skupine Kroky, toto odmietol. No a po návrate potom koncertoval so spevákmi ako Milan Chladil, Iveta Simonová alebo Karel Hála. Tí koncerty pokračovali, aj keď Milan Chladil v 84. zomrela. Všetko sa to potom skončilo haváriou a to bol definitívny koniec jeho, tak povediac, speváckej kariéry. Sníval o tom ešte potom aj v neskoršom období, že by zase hral v nejakej kapele, ale tým, čo sa stalo teda pred rokom, už je definitívne jasné, že sa nič nové už neudeje. Čo sa bude diať v tých nasledujúcich chvíľkach? My sa pristavíme pri interpretke, ktorá má toho tiež narovášiť celkom dosť. Tiež je tam aj smutnejší zárez v podobe autonehody, ale nesie si to ďalej. Napriek tomu je fajn, že sa venuje tomu, čo sa venuje, ale samozrejme mnohí sú nastavení tak, že pesničky z toho detského obdobia jej pasovali predsa len trošku viac. Dnes tej novej muzike až tak veľmi rozumieť mm, nemusia, ale aj to si našlo poslucháča. Pristavíme sa teda pri ešte Darinke Rolincovej. Narodila sa síce ako Gambošová, v tom 72. roku, ale pod menom Darina Rolincova sme ju začali evidovať v podstate, v podstate od prvopočiatkov. No a keď po úspechu Zvonky štesti prišla ponuka mm, byť súčasťou koncertných programov orchestra Ladislava Štajdla, tak sa nezaváhalo a vznikla aj profilová LP platňa, ktorú si v tejto chvíli piatimi pesničkami skúsime pripomenúť. ty v dlani hriať, spolu zo školy ísť. Ruka v ruke kráčať rád, spolu tešiť sa z hier. Lístok šťastia po nájsť, potom čítať prebiehalo všetko na albumovej dvojke, ktorá dostala názov Darinka, po jednotke princezna Arabela, alebo keby som bola princezna Arabela. Bol to predsa len trošku skok eh, iným smerom, zatiaľ čo pri pre debitovom albume spolupracovala hlavne s Alim Brezovským po tej skladateľskej stránke, tak v tomto prípade to bol Jiří Zmožek, ktorý je podpísaný už aj pod tie zvonky štesti. Ale aby sme teda nepredbiehali, už tu bola teda sestra Jana, ktorá sa stala strážnym anielom a tiež sa podpísala pod text, ktorý sme práve dopočúvali. 14. októbra roku 1980, aspoň toto sa uvádza, datuje sa odchod zo speváckého súboru, lebo tento hlas nezapadal do zborového spievania, bol predsúdený alebo predurčený na nejaké to solové ten verdikt niesla ťažko, sestra ju ešte v tom istom roku doviedla k učiteľovi spevu Františkovi Tugendliebovi a tento raz k nemu mohla začať chodiť aj ona nie len už známe a všeobecne akceptované postavy domácej hudobnej scény, no a potom v júli roku 1981 začala točiť svoj prvý hudobný film Zázračný autobus, Mám pocit, že za volantom sedel Ivan Krajíček, s ktorým si tiež už zaspievala tú detskú diskotéku v prvopočiatkoch. V decembri 1982 už bolo možné evidovať meno Darina Rolincová aj v rámci výsledkov ankety o Zlatý Slávik. Obsadila 13. E, miesto, mala 9 rokov, 10 pomaly to bolo tesne pred tými desiatými narodeninami, no a 8. júla 83 roztočila svoju prvú profilovku, spomínaný titul Keby som bola princezna Arabela a tiež dokončila tretí film so skupinou Ips, ktorá fungovala aj pod názvom Pop Codex, absolvovala letné koncertné turné a v Zlatom Slávikovi e, sa mala možnosť objaviť na 14. mieste, prišiel ale ten december 1984 Pražská Lucerna a tam odpremierovali dueto Zvonky štestí takže posun na 8. miesto Slávikovi ani veľmi neprekvapil ehm, Zvonky mali aj svoju nemeckú verziu Fang das Licht a ono to dobíjalo hitparády v nemeckých hovoriacich krajinách, kde sa pokiaľ ide o tú, túto pesničku v rekordne krátkom čase predalo pol milióna nosičov, v tomto prípade s textárom Zdenek Rytíř. No a čo sa týka LP platne, ktorú si dnes pripomíname, tak e, oficiálne bola ponúknutá 6. septembra roku 1986. Producentom sa stal Ladislav Štajdl. No a vtedy sa začalo už veľmi jasne hovoriť o tom, že treba odísť z Bratislavy do Prahy, lebo ak má byť spolupráca práve s týmto telesom na diálku, by to bolo dosť komplikované. My sme povytiahli singlik, ktorý bol na trhu už v 85. roku, kde na B sa dostala práve pesnička, ktorú sme si pripomenuli. Ačkom bola nahrávka nasledujúca. V tomto prípade e, to bude titul, e, ktorý e, mali možnosť ako autory E, dodať na túto profilovku e, samotný líder Telesa, čiže Ladislav Štajdl, text písal Jiří Chalupa no a Darinka nespievala iba po slovensky, ale aj v českom jazyku a o tom budem píseň rád. Na lásku príde. Ono sa točilo už v júli, auguste a septembri roku 1985, ale teda až zhruba o rok sa profilovka objavila na trhu. Druhý kúsok z nej máme za sebou. No a 1. septembra 1987 začala Darina študovať hudobno-dramatický odbor na Bratislavskom konzervatóriu. Mala 15, na anketa Slávik, tam sme ju evidovali na 5. mieste. No a v januári roku 1988 sa potom so sestrou stiahovala do Prahy a v štúdiu pokračovala už na tamojšom štátnom konzervatóriu. Samozrejme registrovali sa aj ďalšie hudobné počiny, hlavne tretia profilovka Čo o mne vieš z mája roku 1988 a O rok neskôr začala s Jurejom Jakubiskom točiť koprodukčný muzikál Téměř růžový příběh. Sa objavili pesničky aj v češtine, opäť aj v slovenčine. Anielik môj asi taký najvýraznejší. V apríli 1990 vydal Suprafon jej ďalšiu LP platňu a mala teda totožný názov práve s filmom Juraja Jakubiska. Rovnako bolo nazvané aj turné, ktoré nasledovalo. No a potom došlo na spoluprácu so švagrom Danilom Hádlom. Ten sa po podílal aj na albume e, mnohých interpretov zo zahraničia, aby spoločne teda vytvárali aj nejaké tie dielka. No a keď sa v januári 1993 rozhodla opustiť stajňu Ladislava Štajdla, tak e, aby ušla stereotypu, odcestovala za veľkú máku do Spojených štátov, no a potom sa už vrátila teda hlavne ako Dara Rollins. My spomíname na obdobie, keď bola Darinkou Rollinsovou a aká bola, to bol aj otáznik, pri pesničke, tej nasledujúcej, ktorej muziku opäť písal Ladislav Štajdl a po text sa podpísal Mirek Černý. Mirek Černý českom jazyku. Už toto hráme so slovensky naspievanými pesničkami. Aj keď samozrejme v polovičke 90 rokov sa už do toho všetkého začala miešať stále viac a viac aj angličtina. V apríli 95 prerušila pobyt v Amerike. Došlo k podpisu kontraktu s nemeckým BMG a potom nahrávanie 5. albumu ten pod názvom What You See is What You Get vyšiel v marci 96 celý v angličtine a bol to v podstate štart novej kariéry. Na svete bola Dara Rollins. Tá ďalšia profilovka Sen lásky, inšpirovaná slávnymi opernými áriami, je z decembra 97. Potom došlo na koncerty vo vypredanej Lucerne so skupinou Sexy Dancers, potom čo získali dve Grammy uznanie aj poslucháčov, aj kritikov a ešte e, pred koncom roka sa na trhu objavil aj výberový to titul s názvom Darina Rolincová 1983 až 98, kde sa objavili viaceré pesničky, tá nasledujúca tam ale nefigurovala. Dovolím si trošku povyťahnuť aj také diela, ktoré nemuseli patriť medzi najvýraznejšie všeobecne, ale že sa vydarilo napríklad toto nasledujúce tak to sa dá povedať. A je to dosť vhodná pesnička takto pred Vianocami, aby sa premýšľalo nad darčekami, pretože aj o tom je nasledujúce dielo s názvom Plišový psík. psík keďže sa to častokrát stáva aj v prípade hudobných nosičov, mama choď a do obchodu a vráť, <laughs> lebo tam je niečo iné, ako som chcela počúvať. Stalo sa, a nie v prípade Daríny Rolincovej, možno aj áno, ale e, boli aj také situácie, že kapela hrala na pódiu, e, poslucháča to ohromilo, tak si kúpil album a keď si domov vrátil, tak zistil, že to nie je to, čo počul, že to znie úplne inak, tak sa rozhodol a prišiel zažil som na jednom z festivalov, že prišiel za konkrétnou kapelou poslucháč a vraví, prosím vás, ja by som vám to chcel vrátiť, pretože tie štúdiové verzie sa mi nepáčia. No, tu využívame len tie štúdiové verzie a v prípade už Dary Rollins bolo možné sa siahnuť aj po D1, D2 Šťastné a veselé bol profil z 2009. Potom došlo len na e, mono niečo ako mm, album v digitálnej podobe, vydaný v roku 2011, ale stereo to už bola predsa len trošku iná verzia. ETC, ATC, to je z 2017. No a najčerstvejším produktom je čerstvo vydaný 11. štúdiový album s názvom Znova a zas, ktorý vyšiel len toť nedávno 3. novembra. Obsahuje 9 pesničiek a 2 bonusy remixované Ehm, ktoré sú tam pripojené, to ďaleko mi neuleť, bolo možné zachytiť už aj v predchádzajúcom období, práve na albume s názvom Stereo by sa to malo nachádzať, kde teda spolupráca aj s Janou Kiršner bola zaznamenaná. No a e, taký pilotný single z tohto albumu, to bola pesnička Do neba, pričom aj nedávno na odovzdávaní českých slávikov bolo možné vidieť stvárnenie tanečné na pódiu a keď to zase niekto počase porovnával, tak samozrejme po 50 už nemôže speváčka spievať pesničky toho razenia, ktoré spievala, keď mala tých 13, 14, 15 rokov, čo si vlastne teraz aj pripomíname a bodku za všetkým dá skladba, ktorá je takou rozlúčkovou, ale rozlúčkovou so školským prostredím. Rovnaký pár autorov podpísaný tak ako pri predchádzajúcej nahrávke, čiže Jiří Zmožek a Jana Rolincová. Ešte úsmev za úsmev si doprajeme. prajeme. určite sa nájdú aj dnes učitelia, ktorým je možné venovať pesničky tohto typu. Nikdy neboli všetci hodní <laughs> takejto skladby, ale stále nájdeme. Je to stále vzácnejšie, ale vzácnejší sú aj ľudia v iných oblastiach, nielen v tom školskom odvetví. Vzácnejší sú aj medzi muzikantami. Poďme si pripomenúť tých, ktorí nám tam vyskakujú s dátumom 8. december. Máme tam aj storočnicu. Tá sa týka rodáka z Harlemu v New York City. Spevák, tanečník, multiinstrumentalista aj komediant, prvý americký entertainer Sammy Davis Jr., ktorý od záveru 50. rokov bol členom zo skupenia zabávačov pod názvom Red Pack, do ktorého patril aj Frank Sinatra napríklad, alebo Dean Martin. Tá diskografia obsahuje viac ako 50 albumov a kompilácií Životný príbeh uzavral 16. mája roku 1990 v kalifornskom Beverly Hills. Podstatne skôr sa to skončilo pre rodáka z Melbourne, ale toto je na Floride v Spojených štátoch a bol ním Jim Morrison, narodený 8. decembra 1943, ktorý sa zviditeľnil hlavne ako spevák a skladateľ a líder skupiny Doors, rokovej formácie, ktorú zakladal práve Jim Morrison spolu s hráčom na klávesové nástroje Rayom Manzárkom v júli 65 a v januári 67 ponúkli prvú profilovku pod názvom The Doors. No a slávili veľké úspechy až teda do momentu, keď sa tá úspešná dráha skončila v 71. keď v Paríži 3. júla tam Jim Morrison zomrel, mal iba 27 rokov. Skupina síce pokračovala ďalej v trojici, ale samozrejme už bez úspechu, pretože tá najväčšia charizma tá sa spájala práve s lídrom a z dnešného pohľadu legendárnym to Jimom Morrisonom. Graham Knight, ročník 1943, rovesník Jima Morrisona. Ten by mal byť stále medzi nami rodák z Glasgow a zo Škótska. Svojho času gitarista, basový gitarista, spevák škótskej kapely Marmalade. Formácie, ktorá vznikla v 66. No a o rok neskôr už od, v Londýne pôsobili Úspechy prišiel alebo získal v januári 1969 single, to bola cover verzia piesne skupiny Beatles Oblady Oblada. No a potom ponúkli aj e, v februári 69 prvú profilovú LP platňu, to úspešné obdobie mali tak do konca roku 74. Vydali 4 albumy, no a aj keď kapela by mala byť na scéne do dnešných dní, tak Graham ten odišiel v roku 2010, bol posledným z petice muzikantov toho najúspešnejšieho obdobia, čiže do polovičky 70. rokov. Paul Rutherford, rodák z Liverpoolu, ten je ročníkom 1959, stal sa spevákom kapely Frankie Goes to Hollywood, ktorá ako pobroková formácia vznikla práve v jeho rodisku v roku 1980 a úspech pre nich to bol eh, hlavne rok 1984. Hneď prvý single s názvom Relax viedol v januári vtedy anglickú hitparádu a neskôr k tomu pridali aj pesničku The Power of Love. Hlavne Relax mohol by byť známy aj vďaka filmu Bonnie a Clyde, ktorý má aj svoju dvojku, ale v tej jednotke sa to objavilo ako výrazná záležitosť a mám pocit, že aj to Power of Love tam zaznelo. Inak v hitparádach mali samozrejme aj ďalšie pesničky, oni sa potom v 87. rozišli a v rokoch 2004 až 7 to bolo o návrate na koncertné pódia. No, čo sa týka posledného mena z hudobného kalendára a svetových hviezd, tak nemožno Eh, zabudnúť ani na rodáčku z Dublinu, írskú speváčku, skladateľku menom Shinet O'Connor. Dnes by mala 59. narodeniny, v 87. ponúkla prvý album, no a v hitparádach eh, mala možnosť zaznamenať eh, veľký úspech, hlavne vďaka spolupráci s Princom Nothing Compares to You, to je najúspešnejší titul, ktorý mala možnosť kedy ponúknuť a ono ju to dostalo aj v predajnosti dosť vysoko, pretože 7 miliónov kópií albumovej dvojky, kde sa tá pesnička objavila, tak to je nádherné číslo. Tiež sa to už rozširuje bez nej, keďže nás opustila v júli pred dvomi rokmi. Môžete si to už len prepočúvať, koncertne sa k tomu vrátiť nedá a vrátiť sa koncertne nedá ani k pánovi, ktorý bude vstupným interpretom do dnešnej trikolóry. Pesničky o marínach, toto otvoríme textárským pokusom Jána Štrasera, ktorý v roku 1973 sedel nad e, melódiou dovezenou z bývalej Jugoslávie Dorde Noukovič, tiež už nie je medzi nami od mája roku 2007, bol autorom hudby No a interpretačne sa toho zhostil Dušan Grúň. však chýba len jedna morská míľa a v prístave ma čaká moja milá. Marina, Marina, nemaj smutnú tvár, nerátaj viac týždne a zahoď kalendár. Marina, Marina, dosť bol právnych dní, už ma ženie k prístavu ten vietor príhodný. Marina, Marina, nemaj smutnú tvár, nerátaj mesta sú plné krás. Tam cudzie ženy svietia cudzou krásou. Ja však dnes vzývam iba jedno zmien, iba jednej v piesni vypoviem. Marina, Marina, nemaj smutnú tvár, nerátaj viac týždne a hoď kalendár. smutnú tvár. Nerátaj viac týždne a zahoď kalendár. Marina, Marina, dosť bolo prázdnych dní. Už máš ženie k prístavu, ten vietor príhodný. Už ma ženie k prístavu, ten vietor príhodný. Už ma ženie k prístavu, ten vietor príhodný. Už No, už nás ženie k prístavu. Ani sa nie čomu diviť, pretože meno Marína tak ono to v sebe nesie aj latinské slovo marinus, čo by malo znamenať morský alebo patriaci k moru. Môže byť, že to tiež ovplyvnilo textára tejto slovenskej verzie. Dnešný meninový oslávenec na Slovensku, to sú práve Maríny. Objavili sa vo viacerých podobách, spája sa to aj údajne s nejakou svetou Marínou, alebo Margareta by bola z Antiochie, ale niekde hovoria Marína, mučenica za čistotu. Marína, to už bola nazývaná aj Mária Kráľovíčová, aj keď bola skôr Máriou ako Marínou. No ale keď sa povie Marína, tak môže napadnúť mnohým aj najdlhšia ľúbostná báseň na svete, ktorú napísal v zime v roku 1844, asi bola nekonečná tá zima, spisovateľ Andrej Sládkovič. Vydaná bola o dva roky neskôr spolu s liricko-epickou básňou Detvan je považovaná za vrchol básnickej tvorby Andrea Sládkoviča. No a ono to má aj svoje krásne verše, vlastne drahu ľúbiť v peknej Maríne, Marínu drahu v peknej Otčine a obe v jednom objímať. Pokiaľ ide o samotnú Marínu, možno mi tvojich úst sa odrieknúť, možno mi ruku nedostať, možno mi v diálke žialne utieknúť možno mi nemilím ostať, možno mi ústam s medom umierať, možno mi žialiť v samote, možno mi život v púšťach zavierať, možno mu nežiť v živote, možno mi seba samého zhúbiť, no nemožno mi ťa nelúbiť. To je asi možno najslávnejšia pasáž tejto básne, no ale pokúšali sa aj iní Maríny ponúknuť vo svojich dielach, už dielo Jana Štrasera, o tom jasne vypovedá, ale poďme si zaspomínať aj na prácu Vladimíra Dvořáka. 14. mája to bolo 100 rokov od narodenia v Písku. Stal sa známym hlavne ako konferenciér po boku Jiřiny Bohdalovej v tom nezabudnutelnom televíznom formáte s názvom Televariete. A z času na čas e, sa stal aj textárom a spolupráca napríklad s Milanom Chladilom tá sa premietla v rokoch 70 približne v tom istom období v akom to ponúkol aj Dušan Gruň tiež do pesničky s názvom Marína. Marína se má touho, nerad hledal bych tě dlouho, o ne, ne, ne, ne, ne. Ozvi se Marino, ozvi se má touho, nerad hledal bych tě dlouho, o ne, ne, ne, ne, ne. Jsou muži, kteří naleznou si lásku, jen pod ledících očí nebo hlásku. Jsou muži, kteří srdce dají v sásku, když dívka umí žehlit košily. Marína, Marína, Marína, to jméno, to jméno mám rád. Marína, Marína, Marína, kde dívky Maríny však brát. Ozvi se Maríno, ozvi se má touho, nerad hledal bych tě dlouho, Oh, ne, ne, ne, ne, ne. Ozvi se Marino, ozvi se má touho, nerad hledal bych tě dlouho. se zalíbí mě neskromnému, tak kterou na Marínu pochstili One me me me me Ozvi se Marino, ozvi se má touho, nerad hledal bych tě dlouho. One ne ne ne ne. No, spomienka na Milana Chladila a zároveň povytiahnutie v pozícii skladateľa Roko Granáta ten sa narodil v auguste roku 1938, taliansko-belgický spevák, skladateľ, akordeonista, e, ktorý vyrastal v Kalábrii v južnom Taliansku. Rodičia emigrovali potom do Belgicka, keď mal 10 rokov. Ocino bol baníkom, ale roko ten sa venoval muzike, hral na akordeón a koncertoval aj po Belgicku so svojou kapelou a v roku 1959 potom vydal dve pesničky, jednou bola Manuela a druhou Marína. No a Bčko tohto singla, teda Marína, to sa stalo medzinárodným hitom, prvé miesta v Belgicku, Nemecku, ale umiestňovala sa vysoko v rebríčkoch v podstate po celej Európe a dokonca aj v Spojených štátoch a iba v Nemecku sa predalo viac ako milión kópií, takže zlatá platňa skončila v jeho rukách a už ju naspievali aj iní umelci vo svete. Medzi takých najvýraznejších sa zaradil napríklad e, Louis Armstrong. No a po úspechu Maríny absolvoval granata aj svetové turné, vrátane vystúpenia v Carnegie Hall. V roku 1960 mal premiéru aj celovečerný film s názvom Marína, ktorý pripravil pôdu pre sériu nemeckých hitov. V 61. sa potom objavil aj v Taliansku na festivale San Réme a neskôr sa stal úspešným hudobným producentom, vlastnil aj nahrávacie spoločnosti. V 89. si objednal tanečný remix tejto pesničky, ktorá sa opäť dostala na vrchol belgických hitparád, ale aj v Taliansku, Francúzsku, Nemecku. Pravidelne sa objavoval aj na televíznych obrazovkách a v roku 2002 bol aj členom poroty na flámskych predkolách Eurovízie. V marci 2000 mu potom belgický hudobný priemysel udelil aj cenu za celoživotné dielo, inak počas svojej kariéry vydal približne 65 singlov. No a jeho ranný život, ten by mal byť zachytený aj vo filme s názvom Marína, ktorý by mal byť z roku 2013. Uzavrieme to treťou Marínou a to už bude vyloženie dielo z našich lúhov a hájov. Gejza Dusík, Pavol Braxatoris, to sú v podstate otcovia zakladatelia slovenskej populárnej hudby 20. storočia. Ešte k ním možno pridať aj Františka Krištofa Veselého, ale v tomto prípade to bude trošku inak, pretože spevákom bude Ivan Stanislav, ktorý sa Maríny zhostil nasledujúcim spôsobom. Marína rád ťa mám, ako vták voľný let. Keď mierí k výšinám, Príspevom krášlil svet. Marína, rád ťa mám, ako jarné kvety slnka svit. Bez teba, Marína moja, nemôžem šťastný byť. Tisíce žien, keby ma zbábiť chcelo lásky hodinách ty budeš srdca môjho kráľovou. Marína, rád ťa mám, ako mladosti čas. Spomienky najkrajšie, ktorý prebúdza v nás. Marína, rád ťa mám, ako rané ten, že raz ťa, Marína moja, na srdce priviniem. žil. Keby ma zvábiť chcelo lásky hrou, ty jediná, vždy budeš srdca môjho kráľovnou. Marína, rád ťa mám, ako mladosti čas. Spomienky najkrajšie ktorý prebúdza v nás. Marina rád ťa mám, ako ranej rosy prísľub ten, že raz ťa, moja, na srdce priviniem. petrolejke nás môže zohrievať všeličo. Plameň samotného výrobku, ale aj spomienky, v tomto prípade aj na Ivana Stanislava, ktorý bol nielen spevákom, ale aj spisovateľom, diplomatom, novinárom a tzv. organizátorom kultúrneho života. Tam si stačí zaspomínať na Bratislavskú líru, kde sa mu tiež darilo zohnať zaujímavých hostí. No a ako riaditeľ vydavateľstva Opus fungoval 18 rokov, keď pôsobil vo funkcii šéfa slovenského hudobného vydavateľstva, založeného v roku 1971. Pod touto hlavičkou teda vyšla aj LP platňa, ktorú sme si pripomenuli. Album z roku 1974 vyzbieralo sa viacero melódií Gejzu Dusíka, a textov Pavla Braxatorisa Ružičky červené Keby som sa nebál Večer pri Dunaji Keď harmonika tížko znie Dve oči neverné Široká cestička a tak ďalej a tak ďalej. No Marina tam tiež nechýbala, ako sme mali možnosť počuť. Dnes to uzavrelo už takzvanú trikolóru, to znamená tri pesničky, ktoré majú niečo spoločné a siahali sme po dnešnom meninovom oslávencovi ale ešte samozrejme je možné pospomínať aj tých, e, ktorých máme ako narodeninových. Plus budeme ešte spomínať aj na odchádzajúcich. Jeden odchod, ten bude znieť vďaka nasledujúcim pesničkám trošku inak. Inak z toho hudobného sveta ešte keby sa malo niečo povytiahnuť, tak Bohuslav Martinu, narodený v Poličke, ale pozor, to je obec. Netreba sa pozerať na žiadnu stenu, kde nejaká polička s knižkami <laughs> sa nachádza. On bol hudobným skladateľom, jedným z najvýznamnejších a ovplyvnený folklórom, ale sám ho údajne nezbieral. Patril medzi skladateľov, e, ktorí bojovali za taký nový český štýl a predstavoval typ takého všestranného skladateľa. Vynikol v symfonickej, komornej a javiskovej tvorbe Zomrel v auguste 1959. No a Jaroslav Sviecený, český huslista, rodák z Hradca Králové, dnes je to o 65. výročí narodenia. Na jeho konte je viac ako 40 nahratých kompaktných diskov svetového husľového repertoáru a stal sa výnimočným solistom, ale aj znalcom historických huslí a stavby tohto hudobného nástroja, pričom ich sám aj vystavuje, predvádza a nahráva ich zvuk na CD nosiče a nevyhýba sa ani občasnému vystúpeniu s umeleckými súbormi z oblasti populárnej hudby. V roku 2010 získal aj zlatú plaketu prezidenta republiky, to sa ešte na to ľudia pozerali trošku inak. Dnes už neriešia to, čo dostávate, ale od koho to dostávate a už sa nepozerá či si niečo na tento spôsob naozaj zaslúžite alebo nie. A niekedy je to aj o tom, že keby ste neboli kamarátom s týmto prezidentom, tak takú cenu nikdy neuvidíte. Poďme do obdobia, keď aj čerešne zreli a inak sme sa na to pozerali, ako sa na to pozeráme dnes. A bude to hlavne zásluhou rodáka z obce Letky, kde sa 23 Eh, augusta roku 1924 narodil a opustil nás 6. decembra 1990, čiže pred 35 rokmi, český rozhlasový redaktor, básnik, dramaturg, textár, publicista, libretista, scenárista, prekladateľ, stal sa aj autorom rozhlasových hier a rozprávok. Ivo Fischer ono, keď sa toto meno povie, nemusí každému hneď byť jasné, o koho ide. Ale keď budete počúvať nasledujúci výber piesní, lebo všetko tu zaznieť nemôže, tak by už mohlo byť jasné, že sa postaral o množstvo doslova z ľudovelých titulov, ale to samozrejme aj vďaka interpretom a jedným z najviac využívaných po tejto stránke sa stal Valdemar Matuška. Matuška. zrály, zrovna třešně zrály, sladký třešně zrály a blahej vítr vál. A já k horám dáli, těm modrým horám dáli, sluncem, který pálí, tou dobou stádo hnal. Jo, třešně zrály, zrovna třešně zrály, jak je ta skála, ta velká bílá skála, tak tam vám holka stála a bourák opodál. A moc se na mě smála, z dálky už se smála, i z blízka se pak smála, a já se taky smál. Jo, řekla, že už dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, abych prej si vzal. Ať nechám ty svý stáda, že léta pilně střádá, jen abych jí měl rád a žil s ní jako král Odtud je mi známo, řekl jenom dámo, milá hezká dámo, zač bych potom stál. Ty můj typ nejsi, já mám svojí grejsi, svojí malou grejsi. nás hná svý stádo dá. Vrátili sme sa čiastočne do roku 1964 a čiastočne do roku 1980, pretože v tom prvom letopočte bola pesnička odpremierovaná. Táto verzia je trošku mladšia s tanečným orchestrom Československého rozhlasu a aj s kamarátmi táborových ohňů, čiže so skupinou KTO mal možnosť spolupracovať pri nahrávaní pesničky, ktoré, ktoré ako tradicionál u nás doslova zľudovela a aj vďaka textárskej práci Iva Fischera, na ktorého spomíname v tej záverečnej pasáži aktuálnej Petrolejky, pochádzal z umeleckej rodiny no a svojho času ho vylúčili zo všetkých stredných škôl, to bol rok 1941. Dôvodom bola potupa nemeckej brannej moci, takže reálne gymnázium dokončil až po druhej svetovej vojne. Štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej tiež nedokončil. Od 46. už písal do rôznych novín, verše, poviedky. V tom čase mu vyšla aj zbierka básní, balady z konce katastrofy Milonovské verše po vojnovej nálady a tiež knižka Deťom pre radosť. Do Československého rozhlasu v Prahe potom prišiel v roku 1949, kde nastúpil do redakcie armádneho vysielania. 5 rokov tiež pôsobil ako literárny redaktor v krajskom štúdiu České Budějovice. Potom sa vrátil do Pražského rozhlasu, kde bol postupne redaktorom redakcie verejných estrát, redakcie českej aj slovenskej literatúry a redakcie AZ predovšetkým v tejto redakcii, ktorý názov vyjadroval nielen skrátku aktualit a zaujímavosti, ale predovšetkým také široké spektrum záujmových sfér, e, tak e, svojim pôsobením to tam zasahovalo. Bol pre svoju vzdelanosť, nadanie, autorskú vynaliezavosť a aj vzácne charakterové vlastnosti maximálnou autoritou. Redakcia pripravovala na rozdiel od e, náukových a publicistických programy e, spojené, e, kde, kde sa teda spájalo poučenie so zábavou, písané e, boli mm, preto, lebo sa to natáčalo a aby bola aj kvalita literárna, tak bolo treba mať kvalitných autorov a v tomto poňatí Ivo Fischer všetko strážil, autorsky vytváral aj obľúbené nedelné a neskôr čierne hodinky. Nápadito písané k najrôznejším témam. Takou dominantnou sa stala verzia programu, to bol taký mesačník Piš a Sliš, kde bol v podstate otcom tohto programu a tvorcom všetkých 95 častí. Bol to kaleidoskop zábavných odpovedí na zo začiatku aj skutočné, neskôr vymyslené otázky poslucháčov. Vždy ale vychádzali z ich záujmu a poskytovali aj cenné informácie, takže keď tam dodáte kvalitného človeka, tak sa to môže premietnúť aj do tej podoby, akú to malo. Prázdniny s mopedem, to bolo také knižné vydanie z roku 1964. Vtedy už začal prekladať aj operety a písať texty k muzikálom, ale písal samozrejme aj pesničky, ktoré si my dnes môžeme prepočúvať, pretože v tom 64. vzniklo aj dielo nasledujúce a tiež si to pripomenieme vo verzii z roku 1980 rovnako s tanečným orchestrom Československého rozhlasu totiž to spolupracovala aj Helena Vondráčková, ktorej Červená řeka je tiež prácou po textárskej stránke Iva Fischera. skálou, kde proud řeky syčí a kde ční červený kamení. šije, ten, co mi jen srdce ničí, koho já ráda mám k zbláznění. Vím, že legendárny titul Červená řeka z pera Iva Fischera, ktorý na sklonku roku 1969, keď už bola v plnom rozkvete tzv. normalizácia, tak e, rozhlas opustil dobrovoľne, lebo vedel, že v prostredí politického aj programového nátlaku a šikany jednoducho pre neho ako demokrata a slobodomyselného človeka miesta nie je a svoje ďalšie pôsobenie sústredil do oblasti divadla ako dramaturg scény e, divadla Rokoko tak e, napísal aj s umeleckým spriazneným skladateľom Zdeňkom Petrom muzikály ako filozofská história a pán Pickwick vtedejší riaditeľ divadla Rokoko Darek Vostřel neskôr Iva Fischera označil za vedúceho takého ducha divadla a veľkého textára a určite z dnešného pohľadu je možné povedať, že nebol ďaleko od pravdy. Plzenské divadlo Jozefa Kajetána Tyla uviedlo jeho muzikálovú úpravu Zlatého jelenia, pre divadlo SK Neumana adaptoval Čerta na zemi, potom tam boli Traja mušketieri, hudobné divadlo v Karlíne prekladal operety, no a potom písal aj scenáre k televíznym seriálom Dobrý večer s Valdemarem alebo Co neodnesl čas. Pre divadlo Rokoko vytvoril aj recitál 8 lásek Valdemara Matušky s 20 úplne novými pesničkami k 8 vzťahom Valdemara Matušku k najrôznejším objektom a hoci bol teda duchom a srdcom rozhlasák, tak obľúbený poslucháčmi e, pripravovaný autorský program redakcie AZ, tak e, ono si to bolo treba chvíľočku počkať, ale napokon písal texty pesničiek, takže sa k jeho práca bolo možné dostať aspoň takto. Niekoľko stoviek ich vzniklo pre divadlo, film, televíziu, rozhlas. Snažil sa v nich vždy dotknúť nejakej životnej pravdy a texty boli aj vyhľadávané medzi interpretmi, bol ale predovšetkým teda prepojený na Valdemara Matušku a iba s ním by sme si vystačili, pretože kto by dnes z tých skôr narodených nepoznal aj ďalšie úspešné tituly typu Kladivo, ehm, Eldorado, Až se môj čas ponachýli, Námořníckej bál, Pojď se mnou lásko má, Slavici z Madridu, ehm, S Bohem lásko, Tisíc mil, spoločne s Helenkou Vondráčkovou ponúkli ešte v 60 rokoch. Ale boli tam samozrejme aj iní interpreti, tak si poďme teraz pripomenúť napríklad nahrávku z januára 1967, ktorú pod názvom Její láska naspieval Jaromír Majer. Celý rok a půl nejméně dam dam, dam dam, Chodil jsem s kytkou k Marléně, dam, dam, dam, dam. Její láska chytá dnes, kdo ví, s kým pak se doulá dnes. Už jí nemám, nemám rád, není o co stát. Pak jsem chtěl pro blond Kristýnku, dam, zlatých prstínků, dam, dam. be, you know. Môžeme si povedať aj to, že pri preklade napríklad amerických ľudových piesní e, sa e, Ivo Fischer postavil do čela textárov tzv. westernovej éry a podarilo sa mu aj to, o čo sa usiloval, aby tzv. cudzokrajné pesničky boli prispôsobené domácej mentalite, našim predstavám a spôsobu myslenia a v tomto zmysle aj piesne neprekladal mechanicky, ale vytvoril vlastné texty na danú tému. Zároveň aj dbal, aby nebola porušená atmosféra pesničky tej pôvodnej, to posolstvo, ktoré niesla a základný zmysel, čo sa vydarilo pri mnohých tituloch. V roku 1989 mu tiež vyšla profilová dlhohrajúca platňa text Libris e, s dôverne známymi pesničkami v podaní najlepších spevákov a potom aj Petra Haničinca. No a rok pred svojim odchodom ešte mal možnosť počuť na Václavskom námestí spievať e, prepis pesničky o nádeji Jednou budem dál to je tiež jedna z prác, ktorú mal možnosť vytvoriť, spievaná Spiritual Quintetom. Jednoducho sa zaradil k veľkým postavám rozhlasového umenia a takým tým čelným tvorcom tzv. ľahkej múzy. My si pripomíneme teraz e, textík, ktorý vznikol k rozprávkovému večerníčku. Mám pocit, že pohádky z Machu a Kapradí, e, ktoré u nás e, zľudoveli pod názvom Kremienok a Chocholúšik, v Čechách to majú o Kremílkovi a o Chomúrkovi, tak e, to je animovaný seriál z roku 1968 vysielaný v rámci Večerníčka. Námetom bola rovnomenná knižka spisovateľa Václava Čtvrtka, v ktorej boli príbehy hlavných hrdinov popísané a postavičky nakreslil Zdeněk Smetana. No, v seriáli sa realizovala Jiřina Bohdalová, tu hudbu skladal Jaroslav Celba, ktorý spolupracoval so Zdeňkom Smetanom už od začiatku 60 rokov. Tam boli napríklad aj Štaflík a Špagetka, takými známymi. No a natočilo sa celkovo 39 dielov v trvaní zhruba 7 minút. Prvá verzia, séria 13 epizódová vznikla ešte ako čiernobiela a prvý diel jak Křemílek a Vochomúrka zasadili semínko, tak odpremierovaný bol 6. októbra roku 1968 a po úspechu tejto série potom televízia nechala zrealizovať ďalších 13 častí. Vznikla aj pesnička v roku 1974, ju mal možnosť s textom práve Iva Fischera naspievať Karel Gott. nežli já, budete znát. Střecha šik má, má z jehličí trám. Cestu znám jen já, ale vám prozradím rád, jak se chodí z té chalouky k nám. pápěří. Z tebo trávy a háj z mravenčí klá. Cestu znám jen já, ale vám řekni rád, ať struny dětství v nás dál mohou hrát. jak se chodí z té chalouky k nám. Z chupár pár kroků dál přes dvě pápěří z té Cestu znám dětství nás dál mohou hrát. Opäť dnes v akcii orchester Václava Hybša. Samozrejme, detský súbor tiež bolo možné vypočuť si a Zlatý hlas z Prahy, rodák z Plzne, Karel Gott dal tomu tiež e, svoju verziu a nádych, text Iva Fischera a spomienka na pohádky z Machu a Kapradí. V roku 2014 oznámila Česká televízia zámer postupne kolorovať všetky pôvodne čiernobiele diely, takže prvých sedem sa dočkalo aj farieb na jeseň roku 2018 a v tom istom roku aj Česká mincovňa vydala sériu zberateľských mincí s názvom Pařezová chaloupka. Takže séria zobrazuje aj Kremienka, aj Chocholušika alebo Vochomúrku, aj chalúbku. Do predaja boli pustené aj strieborné a zlaté mince, takže aj takýmto spôsobom je možné sa priblížiť k postavičkám, no ale my dnes spomíname na tvorbu Iva Fischera, ešte dvomi pesničkami si to pripemnieme, ale aby sme nezabudli ani na tradičnú náplň petrolejky ako takej spomínať možno aj na iných, ktorí sa nemuseli po hudobnej stránke realizovať a ani sa mnohí nerealizovali, prešli si inú púť a predsa sa dostali do histórie. Pavol Haspra, narodený v Topolčiankach v roku 1929, stal sa divadelným a televíznym režisérom, bol manželom herečky Viery Strniskovej a neskôr Sony Valentovej. Stal sa aj ocinom Kataríny Hasprovej. No a ako režisér patril medzi slovenských velikánov. Zomrel v marci 2004. Maximilian Schell, narodený o rok neskôr vo Viedni v roku 1930, tak to bol rakúsky herec, tiež bol režisérom, scenáristom aj producentom a držiteľom Oscara za najlepší mužský herecký výkon vo filme Norimberský proces zomrel 1. februára 2014. Minulosťový a životný príbeh Davida Karadina, narodeného v Los Angeles pred 89 rokmi. Bol americkým hercom, preslávili ho úlohy majstrov bojových umení v seriáloch Kung Fu a Kung Fu legenda pokračuje, ale aj v dvojdielnom filme Kill Bill. Zomrel 3. júna 2009 v Bangkoku, Nancy Meyersová, ročník 1949, americká filmová scenáristka, režisérka a producentka. Príležitostne mm, sa venovala aj režisérskej práci a pokiaľ režírovala, tak takmer výhradne to boli filmy točené podľa jej vlastných scenárov a obvykle aj e, vo vlastnej produkcii. Pasca na rodičov, po čom ženy túžia, to sa stalo komerčne asi najúspešnejším titulom, ktorý ponúkla Kim Bessinger, americká herečka, bývalá modelka, držiteľka Oscara Zlatého globusu, dnes si pripomína 72. narodeniny. Herečkou sa stala aj Terilyn Hečnová, e, ročník 1964, ktorá stvárnila aj Bond Girl v 18. Bondovke. Zajtrajšok nikdy nezomiera v roku 1987 a je na konci tohto zoznamu. Môže byť, že práve pri filmoch to budú tiež vyskakovať spomienky, ale keď už niečo melancholické a spomienkami preplnené, tak určite nahrávka z oktobra roku 1982, ktorá sa ocitla aj na albume Valdemar, Valdemara Matušku, Ivo Fischer s ním spolupracoval aj pri pesničke, ktorú pôvodne ponúkol Kenny Rogers a v tej českej verzii to dostalo názov Tam nad tou hrází. Je mlází a rybník a nad ním hráz, co já tak dobře znám. Bůh ví, kolikrát věrných nocí býval jsem tam a ne v těch nocích tenkrát a krásně nám tam cvrček v trávě hrál. A můj a její stín byl blíž a blíž. A v lítní fauni hráli škály stále výš, někde opodál. že v jenčímech borové mlází. tím ze když jim touha krátí dech, věrných večerech dál se potají. který mi schází. Jen do vln času místo kamínku člověk vzpomínku smutně hází, hází. Rybník v lučinách a nad ním hráz, odkud jsem tak rád. Hrstí kamínků čezil tu, Já nevím, jestli teď si umím hrát s tou tůní jako za mladá. Jsem sám a léta až náhle udiví že dívčí stíny dávno jsou ty tam. A vlídný faun, ten, co nás lákal v lásky hrá, už je šedivý. Tam nad tou hrází, kde věnčí mech věrních večerech dál se potají schází tam na tou hrází tam zůstal svět který mi schází jen do času místo kamínku člověk vzpomínku smutně hází, hází. Já vím. Čas letí a aj o letiacom čase ešte bude ponúknutá pesnička na záver, štvrtá z Bratislavskej líry 1968. Nevyšlo to s touto nahrávkou získať čo i len bronz. Mám pocit, že hneď dve pesničky sa tam vtedy objavili v tejto pozícii, alebo dve strieborné boli, hlavne to sa nikto nedoví. Tiež v podaní Valdemara Matušku po boku Heleny Vondráčkovej, ale textárom Zdeněk Borovec. My ale dnes počúvame, keď už teda Valdemara, tak skôr s textami Iva Fischera, ale záver bude o interpretovi, ktorý tu dnes ešte priestor nedostal, k tomu cez pár mien, zoznam, teda pár mien tu ešte mám, tých, ktorí nás 8. decembra opúšťali. Mérová v roku 1978, to bola izraelská politička neprehliadnutelná, John Lennon, ten už spomenutý bol, pred 45 rokmi došlo k výstrelu. Jan Smrek, slovenský básnik, prekladateľ, ten zomrel v roku 1982, rovnako ako Marty Robbins. To bol americký spevák, multiinstrumentalista, pôsobiaci na poli americkej country music, ale aj pop music sa dá povytiahnuť. Známou je napríklad El Paso, pesnička, z roku 1959, ktorú neskôr ponúkli Greenhorni s Myškom Tučným. No a aj Honky Tonk Man, to je titul režisera Clinta Eastwooda, kde sa mal možnosť objaviť Marty Robbins. Krátko ešte teda pred svojim odchodom. John Herschel Glenn Jr., ten zomrel v roku 2016, bol to americký astronaut, pilot námornej pechoty Spojených štátov, inžinier, podnikateľ aj politik a v roku 1962 sa stal prvým americkým astronautom, ktorý trikrát obletel našu planétu. No a v 98. potom na palube raketoplánu Discovery sa vydal do vesmíru po druhý krát, to mal už ale 77 rokov a stal sa najstarším človekom, ktorý sa zúčastnil letu na obežnú dráhu. Inak bol aj senátorom amerického kongresu za štát Ohio 9 rokov od momentu, keď sa jeho životný príbeh uzavrel a 35 rokov od odchodu Iva Fischera sme spomínali na jeho práce, tak si ešte poďme pripomenúť jednu nahrávku, ktorá, ako už bolo naznačené, získala zemiakovú medailu na Bratislavskom festivale v tom 68., keď tam zvíťazila s pesničkou Cesta Marta Kubišová a štvrtý bol Vašek Neckář. Jak ten čas letí je nahrávka, ktorá bude tiež z roku 1980, táto verzia, ale dokonalou bodkou za dnešnou Petrolejkou a do počutia pri tej ďalšej sa teší z Banskej Bystrice Peter Kršiak. zahrada se zlatou dýní, léto si pod ním otvírá krám. Houky mu utekly z vejkladních skříní a pak se rozběhly pámbují kam. Koukám, jak ten čas letí, každý mu letí, tak co bych se vám jednu podobnou půvabné lani, jen místo srdce má děravou káť. Za dlouhých večerů vzpomínám na ní, vzpomínám na ní a říkám si ať. Koukám, jak ten čas letí, každý mu letí, tak co bych se bál. Koukám, jak ten čas letí, zlatou třešní, i když se holky už nechtějí smát. Mně je to lhostejný, já nejsem dnešní, život je prevít, ale já ho mám rád. Koukám, jak ten čas letí,